Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. 10 гадоў таму на 25 сакавіка у беларусі з'явілася газета назва якой урэшце стала назваю свята дзень волі а само выданне фактычна першым нумарам газеты свабода За гэты час шмат чаго змянілася ў нас і вакол нас, але старонкі таго дня волі не пажоўклі ці то папера папалася адмысловая, ці то змест таго святочнага нумару яшчэ рана спісваць у архіў. Тры устаўныя граматы беларускай народнай рэспублікі, гістарычныя экскурсы Анатоля Сідарэвіча і Геннадзя Сагановича, эсэ Уладзіміра Арлова незалежнасць гэта якое пасля шмат кроць на розных мовах будуць перадрукоўваць іншыя выданні ў розных краінах. Усё гэта чытаецца нібы напісанае сёння. Але такая выснова не столькі цешыць стваральнікаў, колькі засмучае. Бо гэта значыць, што наш клопат за гэтыя 10 гадоў яшчэ не пераадолены, і тыя самыя думкі і мары хвалююць сэрца. Ці будзе яна наша Беларусь, ці збудзецца. Вось жа гісторыі таго дня волі папярэдніх і наступных часоў будзе прысвечаны сённяшні выпуск вострыя брамы. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. аўтар праграмы Сергей Дубавец. Але пачнем мы не з гістарычнага экскурсу, а якраз загляду сённяшніх падзеяў, таго, што адбываецца ў беларускай мове. Сергей Шупа уважліва сочыць за мовазнаўчымі і моватворчымі працэсамі. Я попрасіў яго акрэсліць асноўныя тэндэнцыі. Распачатая ў вострай браме і на старонках нашай нівы дыскусійная акцыя мова 2000 набірае хаду. Водгукі звычайнай і электроннай поштай мы атрымваем літаральна штодня. Што важна, не было яшчэ ніводнага допісу, дзе ідэя моўнага абнаўлення была б рашуча адпрэчаная, як недарэчная і непатрэбная. Паспрабуем выявіць паасобныя элементы новага беларускага лінгвістычнага дыскурсу. Не сціхаюць спрэчкі прыхільнікаў наркомаўкі і таражкевіцы. Нядаўна новая хваля аргументаў і контраргументаў выпліснулася на старонкі гасцявой кнігі інтэрнэтных дранікаў Прычым дыскусія, як сталася звычайным, аднабаковая. Наркомаўцы нападаюць на тарашкеўцаў. Тарашкеўцы, як заўсёды, радыя за тых, хто шчыра трымаецца хоць нечага беларускага, хоць бы і ў наркомаўскай форме. Да згоды далёка. Зноў жа заўважаецца, што кола артадаксальных наркомаўцаў даволі вузкае, прафесійныя постсавецкія карыстальнікі мовы, некаторыя настаўнікі, рэдактары і пісьменнікі. Зноў жа ў інтэрнэце, але ўжо ў іншым месцы у гэтак званым спісе рассылкі ці то электронна-паштовым клубе Беларусь абмяркоўваецца яшчэ адно доўга вырашанае, але дагэтуль не вырашанае пытанне, як падаваць беларускія ўласныя імёны ў іншых мовах. У афіцыйнай беларусі пэўнай нормы няма, хоць і існуюць спецыяльныя інструкцыі прыкладам для пашпартных службаў. А ў шырокім свеце пішуць усе як хто хоча, У некаторых амерыканскіх установах, як прыкладам на радыёвабода, ужываецца практычны варыянт англамоўнай транскрыпцыі, распрацаваны Янам Масімюком, так званая Максоўка або па-ангельску Максіз. Аднак для іншых моваў яна не надаецца. Трэба было б ствараць нешта падобнае для кожнай паасобку. Альтэрнатываю было б ужываць беларускую лацінку, аднак апаненты ўважаюць, што яна занадта абцяжараная рознымі птушкамі і душкамі, што робіць яе малапрыдатнай для моваў, дзе дыакрытыкі не ўжываюцца, а таксама дзеля тых самых прычынаў у інтэрнэце. Што да рэалізацыі самога праекту мова 2000, дык тут таксама назіраюцца розныя падыходы. Адныя кажуць і даволі слушна, што перш чым вынаходзіць новыя, трэба як след актывізаваць наяўныя, іншымі словамі, як мага павысіць культуру мовы. Іншыя кідаюцца прапаноўваць словы, якія ўжо і так ёсць. трэбаба толькі часцей зазіраць у слоўнікі, нават і ў самыя афіцыйныя. А ёсць яшчэ і гэткія, хто прапануе пазамяняць і нармальныя беларускія словы, фактычна стварыць іншую мову, якую варта было б і пераназваць у нешта іншае. А ў беларускім друку адбываецца яшчэ адна дыскусія унутры наркомаўская якасці рэакцыі на афіцыйны праект рэформы правапісу запрапанаваны інстытутам мовазнаўства не акадэмічныя мовазнаўцы рэзка крытыкуюць гэты праект які падрыхтаваны вельмі неахайна і ніякіх праблем правапісу не вырашае Урэшце у стане прыхільнікаў таражкевіцы чакаецца новы прарыў Пад лета мае быць падрыхтаваны нарматыўны слоўнік класычнага правапісу, у якім будуць улічаныя ўсе напрацоўкі карыстальнікаў таражкевіцы апошніх дзегоддзяў. Гэта нарэшце дасць магчымасць кожнаму ахвочаму пісаць таражкевіцы, не баючыся ні памылак, ні разнабою. Thank you. Сергей Шупа зрабіў агляд тых тэндэнцыяў, што заўважныя цяпер у полі бытнавання беларускай мовы. Трэба сказаць, што рэдакцыя нашай нівы сапраўды штодзённа атрымлівае некалькі лістоў з прапановамі замены тых ці іншых чужародных словаў сваімі беларускімі. І тыя працэсы, пра якія казаў шупа, набываюць выгляд адкрытай канкурэнцыі, часам амаль што змагання. Усё адбываецца нібыта ціха, але насамрэч жарсці тут кіпяць ніяк не меншае, чым скажам у палітыцы. Больш затое моўныя працэсы шмат чым нагадваюць працэсы палітычныя з арганізацыяй шырокага дыялёгу і патрабаваннем перамоваў. Варта улічыць і тое, што моўная сфера больш глыбокая і падзеі ў ёй не забываюцца праз пару-тройку гадоў а пакідаюць глыбокі след. З іншага боку у моўнай сферы за гэтыя 10 гадоў змянілася шмат болей, чым у грамадскай. Дастаткова згадаць, што класычны правапіс перастаў быць табу і на абарону яго выступаюць самыя, што не ёсць сапраўдныя акадэмікі. А зусім ужо неўзабаве Тарашкевіца атрымае поўнае мовазнаўчае абгрунтаванне і з нечага паўпадпольнага ды паўзабароненага ператворыцца ў роўнага канкурэнта наркамаўкі. Асабіста ў мяне няма ніякага сумневу, што пры роўных магчымасцях яна, у адрозненне ад савецкага правапісу, стане папулярнай і зробіць папулярнай саму беларушчыну. Thank you. беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Цяпер звернемся да 10 гадавіны дня волі ў яго газетным варыянце. Аднойчы я ўжо распавядаў пра тое, што ідэя аднаўлення першай беларускай газеты наша ніва выношвалася некалькі гадоў. І пакуль калектыў аднаўляльнікаў не пачуваўся здольным зрабіць гэты акт на поўную моц з адказнасцю перад культавай назвай было вырашана аднавіць падпольную папярэдніцу нашай нівы проект які быў задуманы але не рэалізаваны ў самым пачатку два стагоддзя газету свабода мы даволі добра вывучылі сітуацыю той свабоды якую браты івановскія выдавалі на хутары лябётка каля ліды Праўда, увесь наклад зараз жа сканфіскавала паліцыя. Сергей астраўцоў нават напісаў пра гэта сваю дыпломную журналісцкую працу па матывах дыплёму у ліме быў надрукаваны артыкул які аўтар назваў кароткі век свабоды а рэдактары абачляў паправілі кароткі век выдання Дык вось і свабоду мы вырашылі распачаць своеасаблівым нулявым спробным нумарам. Набліжаўся дзень 25 сакавіка у Мску меўся быць вялікі мітынг так і з'явілася ідэя дня волі гэткага агітацыйна-асветнага ці то буклета ці то часопіса дзе сабранае ўсё самае неабходнае што кожны беларус мусіць ведаць пра беларускую народную рэспубліку і дзень 25 сакавіка аўтарскія тэксты і крыху актуаліяў надавалі выданню падабенства да газеты у Не ну бяда, што фармат быў замалы, як стандартны аркуш паперы. Тады бадай уся незалежная прэса выходзіла гэтак. Дарэчы, пачынаючы з часоў прэс-цэнтру першага з'езду беларускага народнага фронту, амаль усе ўдзельнікі новага праекту дзейнічалі ў рамках гэтай арганізацыі. Пісалі і выдавалі ўлёткі першыя перыёдыкі, урэшце навіны БНФ. Выданне дня волі супала з пачаткам адыходу інтэлігенцыі ад фронту. Новая партыйнасць выглядала часам навязліва і прагныя свабоды мастакіды літаратары дыстанцыяваліся ад БNF. У газетнай справе тая навязлівасць выглядала і зусім гіпартрафавана. Да таго ж мы трымаліся думкі, што фронту не патрэбная буйная партыйная газета, а патрэбныя газеты ўплыву, рэдакцыі, якіх стаяць на тых самых пазіцыях, што і фронт. Такім чынам дзень волі, а следам за ім свабода адразу сталі як бы канкурэнтамі навінаў БНФ навіны неўзабаве зніклі ці то з-за ўнутраных фронтаўскіх разборак ці то з-за аб'ектыўнай немагчымасці партыйнай газеце развівацца ў папулярнае выданне. Свабода ж наадварот набірала абароты. Пакуль не пачала губляць уласныя прынцыпы. Выглядае, што інтэлігенцыі, якая пакінула фронт, не хапіла якраз партыйнасці, самастойнасці, цвёрдасці гэтых самых прынцыпаў. Спачатку ў свабодзе з'явілася расійская мова, потым беларуская з клясычнага правапісу была пераведзеная на наркамаўку і пайшло паехала. Калі свабоду закрылі, у рэдакцыі ўжо не было ўнутранага поклічу праігнараваць рэпрэсіі ўладаў і выходзіць неафіцыйна. Словам, той покліч, з якім выдаваўся дзень волі, быў страчаны. Аднак вернемся ў той час на 10 гадоў назад і паспрабуем адчуць атмасферу. Мастак Сергей Харыўскі прыгадвае, як ён афармляў дзень волі. Усе гарады маюць свае водары, што ўласцівыя толькі ім Вільня, напрыклад, пахне тарфяным дымам з комінам у адлігі, хвоі ў цёплыя летнія ночы. У мсціславе вас спаткае густы пах хлеба, які любы час разліваецца над горадам ад тутэйшых пякарню. Адзін мой прыяцель з рэгі недзе напрыканцы 80-х заўважыў, што ў Мску пахне ліпаю. У тыя гады ліпаю ў гарадскім жаргоне называлі падробку. Вышаў дасціпны латыскі жарт. Ай сапраўды все летнія месяцы над менскам лунае ліпавы водар. Калі вы не заўважаеце па гораду, значыць вы жывяце ў ім. На пачатку сакавіка 90 -го году у Мску патыхала адлігаю. Кіслотны смог ад заводскіх ліцеек перамешваўся з чорным дымам аўтобусаў і цэлым букетам пахаў чыгункі і трамваю Тады шпалы былі яшчэ драўляныя і пах тая шпалявыя прапіткі пасля маразоў доўга вісеў паветры, ажно пакуль не з'яўлялася лісця на дрэвах. І прыватных легкавых машынаў у 90ян было ці не ўтрая меней. У Мску было шмат цішэй. Адным гэткім адліжным днём я з прыяцелем архітэктарам Уладзіславам рутам заседзіўся ў ленінскай бібліятэцы. Мы перагортвалі стосы беларускіх перыёдыкаў десятых двах гадоў, шукаючы ідэю для афармлення першай газеты дзень волі. Нас лучыла тады і атмасфера падпольшчыны і неафіцкая радасць першаадкрывальнікаў, якія шукалі сябе ў беларушчыне бо тады знайсці што-небудзь сапраўды банаэраўскае было амаль немагчыма. Нарабілі багата эскізаў. Ажно праз колькі часу Владзіслаў, сын эмігрантаў вяртанцу з Аргентыны, рашуча заявіў мне, што сялякая рэтра не пасуе да найноўшага выдання. Дзень волі мусіць выглядаць сучасна, а не як выцягнуты з гарышча. Адзінай саступкаю гістарызму застаўся надпіс на маім малюнку не жалезная напісаны нейкім гомельскім шрыфтам 20х гадоў а лягатып атрымаўся і стужкавы які на нашу задуму чырвоны на белым тле паперы мусіў асацыявацца са сцягам што да самога малюнку які як постар быў вынесены на першую паласу дык яго пасля нават рэцэнзавалі ў камуністычным друку напрыклад у палітическом сабеседнікі ананімны на але дэмакратычна ў двукосе настроены мастак намаляваў Леніна на браневіку пасярод балота. А мне помніцца іншая карціна. Тысячы рабочых салдатаў і матросаў віталі правадыра рэвалюцыі на фінскім вакзале. Канец цытаты. Як кажуць тое, што помніцца. Але смех не толькі ў незвычайнай памяці рэцэнзента, але і ў тым, што на малюнку былі толькі ногі правадыра рэвалюцыі. Аднак жа пільныя камуністы адразу пазналі свайго. А вось ананімнасць нам, хто афармляў тую газету у 90 годзе яшчэ была патрэбнаю. Я, напрыклад, не губляў надзеі паступіць у акадэмію мастацтваў, а Уладзіслаў толькі што знайшоў сабе добрую працу ў рэстаўрацыі. Камуністычныя арганізацыі у кожнай установе з усёй жарсцю змагаліся за ідэалагічную чысціню кадраў. Смяліся мы шмат пазней. Напрыклад, з перакладу ў нейкай расійскай газеце эсэ Арлова незалежнасць гэта. Независимость это когда твоя девушка говорит, что хочет на уикенд в Вену. Слово Вена было написано с малой литеры. Выглядало, что за меж жадания наведать австрияцкий посад, девчина наркоманка хочет уколоться, как хоть як быть незалежным. А ў красавіку 90-га было не да смеху. Газету надрукаваць у Беларусі было немагчыма. І таму давялося ехаць у Латвію пад эстонскую мяжу, у маленькае мястэчка Валмера. Ад мінску гэта 700 з гакам кіламетраў. Каб усё было як след, паехалі ўначы. І на кожным прыстанку нас сустракалі новыя водары гарадоў. Вільня, панявеж, Бааўска, Рыга, Сігулда, Тут ака ўжо поўным ходам усё мянялася. Тут пахла незнаёмым нам тады па ветрам свабоды. Друкарня была ў адным мястэчку, а набор адлівалі ў іншым, у лімбажы, амаль каляора. Там я і намаляваў пячатку БНР, бо здавалася, што разварот газеты недастаткова расквечаны. Чырвоныя пячаткі расставілі па палосах. А вось жа фарбу на тую чырвань давялося купляць у суседняй Эстоніі і глыбока ўначы дзень волі патрапіў у Беларусь. Сергій Харыўскі распавёў пра абставіны выдання ў 1990 годзе газеты дзень волі фактычна першага нумару газеты свабода. Thank you. праграма беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы сергей дубавец у гаворачы пра падзеі десятгадовыя даўніны я думаю пра тое як мала чаго змянілася ў сітуацыі беларускай нацыянальнай ідэі Натуральна стала шмат кроць болей свядомых носьбітаў беларушчын, але якасныя змены відавочна яшчэ наперадзе. Між іншым беларусізацыя апошняга маршу свабоды дазваляе прагназаваць, што нас чакаюць цікавыя змены. Але пра адну такую трансфармацыю ўжо сёння можна гаварыць як пра факт. За гэтыя 10 гадоў у дня 25 сакавіка з'явілася і наша гісторыя. Маю на ўвазе не толькі штогадовыя шэсці, але найперш адносіны да гэтага знаку, як да свайго ў поўнай меры. Так не было 20 гадоў назад, калі мы толькі даведаліся пра 25 сакавіка выразна несавецкае і моцна эмігранцкае свята. У большай ступені дапасоўнае да Мюнхену і Аўстраліі, чым да нас. Тады, праўда, шмат дапамагла ў змене такога ракурсу Ларыса Геніюш, зусім не эмігрантка, але прытым непасрэдна датычны да дня незалежнасці чалавека. Для яе гэты дзень быў наскрозь сваім родным, а мы студэнтамі імкнуліся адчуць гэткую каштоўнасць і ўрэшце адчувалі. Нагадаю, так было 20 гадоў назад. Калі ж я пазіраю на дзесяцігадовую гісторыю, дык не бачу там ужо ні антысавецкага адцення, ні эмігранцкага. Затое гэтае свята стала належаць гісторыі таму 18 году, калі яно і нарадзілася. Гэта былі часы знаёмства з матэрыяламі, з кнігамі, з архівамі. Умоўна дата стала ў шорах гістарычных датаў поруч з Грунвальдам або бітвай пад мелавідамі. Пры ўсім разуменні важнасці падзеі яна ўсё ж не набыла для нас пакуль і сімвалічнага значэння. І вось 10 гадоў пісання, малявання і маніфестацыяў зрабілі сваю справу. 25 сакавіка набыло сваю нашу гісторыю і ўжо без аніякіх агаворак успрымаецца як галоўнае нацыянальнае свята беларусаў на бацькаўшчыне. Свята, якое няможна ані перанесці, ані адмяніць, ані тым больш забараніць, бо яно ўжо і ў нашай крыві. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.